erritar batasun edera edo bel alianz populer izena eman diete primario horier, hortaz mintzatzeko Frantzua maitea lerdi sozialisteko kidea gurekin. Eta gaina gusietaik arranda edo errenta unibertsala, gai hori hainitz haipu eh, da, beno amonek du gehien bat eh, bultzatzen, zuk zer diosu hortaz, Frantzua maitea. Ez niz hainadoz gauza batekin, lehenik lehen ideia din eh, zitadana uh, eh, ispiriturat, zerrik eman uh, eh, zazpionta berroita hamar euro betankur uh, andereari eta uh, frantzian diren uh, uh, aberatzen eri. renta universal Sal. hori batzen da deneri emaitekoa. Horai arte, bertze filosofia batekin uh, izan gira, behar duner uh, e, e, emaita solidaren e, izenean. Eta lehen balorea izanez lana. Lana behar da eskaini gure, gure, gure, gure, eta behar diren neurriak hartu lana izan dadin. Gero bate uh, gabe gelditzen denari, orduan eman Eh, solidaritatearen eh, izenean. Baina partikulazki lagunduz uh, lanaren atxemaiten. Eta hemen lagun elkartearen lehendakari uh, bainaiz, hortarik ari gira uh, jendek balute kontrapartidadik gabe, lanetik urun eta urunago oraino litaizke, beraz, eh, eh, Frantzian badugu eh, solidaritate sistema azkar bat, hori behar dugu azkartu oraino. eta jendeak bai, bai, lagunduz lanaren atxemaiten. Frantziako president gorako bozen karietarat, igande untan iraganen dira sozialisten primarioetako lehenbiziko itzulia, zazpi autagai dira, Frantxo Amaitia, alderdi sozialisteko kidea, ostiraluntako gomitago izbegin. Eta gure gomitarekin, Frantxo Amaitiarekin aipatzen ginuena uh, ah, errant Agenda edo Agenda Unibertsala gai hori hainitza ipu baita bereziki benua monek bultzatzen baitu egin duzu Frantzua maitea zinena horren alde Usagari mailan uh, eh, baltz eta monek instalatzeko libertatua mugatu nahi diete medikoek, mediko eskasean diren lekuen laguntzeko, peionek zerga eta kotizazionen harintzia proposa liezaieke berak ogoi milako bat mediko ordezkariek leku horietan lan egiteko, zure iritzia? proposamen horiek eh, onak dira, bialdetatik, eta partikulazki eh, zer garaietan gauden behar da lehen lehenik aipatu. Eh, beraz, Marin Lepenek desagertaraz lezazke orai ditugun seguantzak, fionek segurantza soziala eh, nahi du desagertara hazi eh, aipatuz ez dezakela eh, sozialak pagatu eh, beraz eh, eh eritasun tipi guziak, Bi... beraz horrek giltza pen handi bat eh, ekarlezake no, ori... lehenik eskuinean, ikusita hori, baina primarioetan sozialistetan, errandozu bineuriak askionak, baina eh, hori bat, eh, batzuek diote peionek sobera gogorra dela, eh, gogorregia dela baltz eta monek nahi dutena, instalatzeko libertatia mugatu edo kendu, eh, berak proposatzen du zergen harintzia, bietarik bat nahiago? Bueno, eh, eh, nik orokorki peion sustegatzen dut, horrek espaitu parte hartu, eh, eskertiaren arteko eh, estabada eh, txarretan, eta partikulazki eh, hor divisione handiak izan dira, eta uh, peionek ez du horietan eh, parte hartu. Hortako dut lehen lehenik sustatzen, bigarrenekorik uh, joan den aldiko uh, presidenzialetan pasatu den gauza horrek du hobekienik uh, aipatzen, bairu uh, eh, hutsindu uh, eh, François Hollandek, behartzuen berekilan hartu eta lagundu, beraz parlamentuan uh, sartzen, eta uh, ekorik peion da Europar uh, kartsuena hautez gai horietan. Bistanda sartzen gira xe eta sunguzi guzietan, programa uh, eh, guzietan, baina lehen lehenik arrazoin orokorak nahi ditut eman, zergatik uh, hautatu behar den uh, peion, gero bi, bi itzuli badira, bigarren itzuli dako, agertuko da, uh, uh, programa, eta orduan izain da, hautu fundamentala. Europan, eh, batasun eskasa agertzen da, egialdeen artian Europan, zer uh, ekar lezake peion bezalako batek Europari? Bueno, zer erraiten du uh, Europaz uh, lehen lehenik uh, langabezia handia dela uh, eurozona hortan eta uh, beraz investizamenduak behar direla lagundu. Uh, orai bada uh, martxan dena uh, Juncker planoa, jire un miliarrekoa, baina proposatzen du peionek inda handiagoa egina izan dadin eta mila miliar behar direla investizatu industria berriak eh, sortzeko eta hortarako eh, behar dugula aliantza azkar bat alemanekin. Eta baina alemanek e, diote uh, e, inflazionia hori baitute arrangurarik e, handiena, behar direla defizitak neuritu eta beraz zorak he, e, behar direla e, Europar herrietan. Peion eta, ere... E, frantzesek, frantzesek, hortan, ez dute beren helburua e, lortu, indar bat behar dugu gure finanzen e, pedazo suitzeko e, behar dugu egin. Benzan peion agertzen da apal, sondaietan, bakigu e, eh, sondaiak trompatu zirela eskuinarekin, baina ala ere urrun agertzen da, biernitzulian aintxigoraz ez da izanen. E, beraz, biernitzulia balitz, baltzamon edo montebur, zoina autazinezake? Bon, eh, uste dut eh, memento hortan eh, valz e, harnezakela, baina amonek proposamen politak ere egin ditu, baditut e, ez adostasunak, baina bigarren itzulia, bigarren itzulia da. Eta e, orai gira lehen biziko itzulian. Nere arrangura da, hainitzek parte hardezaten dezaten botz emaite hortan, primario uh, horietan. uh moztu nauzu, uh, bana uh, biziki garantzia handia dute. Uh, Oroit gaitezen, 2002an, uh, Jospen Kampo gelditu zela, uh, orduan alderredi guziek bere nautez gaia presentatu uh, baitzuten. Eta mm, beraz, uh, uh, botzak zatitu ziren biziki, primario sistema hori interesanta da, denek parte oartzen balute, baina eh, oartzen gira hor, bai Melanchon, bai Macron, eh, kanpo gelditzen direla, beraz inda handia behar da eman primariotatik aterako den hautez gaiari. Eta hortarako hainitzek behar dute etorri uh, eh, boskazerat. Alderdi sozialistaz apartzeko tandela diote berezituek, hautagai horietarik zoinek du xantza gehien, prezeski, Fillon eta Le Penin agusitzeko. Bueno, lehen lehenik eh, espalimada eh, eh, komponsen eskerk frantziaren uh, eh, artean eh, manera bat bigarren itzulian uh, izaiteko, biziki gaizki izain dira uh, uh, ideiak. Eta orai artio lohtu diren gauzak uh, desagertara ziko dituzte eskuindarrek, eta uh, zonbait urteren buruan revoluzionario aterako dira orai eskutan ditugunak. Beraz, lehen lehenik Eh, gure erresponsabilitatea da ezkertiaren bilzea, berriz uh, elgarretaratzea, eta inda handia behar da eman eh, primariotatik aterako den uh, gaiari. Beraz, zoin, zoin izan den denak engaiatuak dira uh, hortik aterako denaren sustengatzeko. Primaruetaik pasatu ezten Emmanuel Macronek dituela xantza gehienak iduriz, zentro eta eskuineko bozba batzu hartuko baitlituzke, zer diozu Macronen hautagaitzaz? Bueno, eh, Arriturik no, eh, nago, eh, nola eh, irauten din Makronen Macronen influenziak, baina primarioak pasatu eta, enostez, dinamika handi bat sortuko da, hortik aterako den altes gaiaren inguruan, eta beraz ez dut nigasteko dudarik, primario horietatik ateraia den, nara, bigarren itzulian, izaiten haldela, eta beraz ez da uh, tristezia handian uh, egon behar, ez dugula lohtuko dinamika hori behar dugu bai sortu eta biziara haze. Frantziako presidente tzarako bozen ondotik, lege biltzareko bozak ginen dira, zu bizi politikotik erritiratura zira, Frantzua maitea, berrin orkesteko emeia pizten alzaizu, berriro, posible dira? Ez, ez, ez, ez, nik... Eh, Eh, segur ez ez, ez niz deputatu gai eh, presentatuko, ni bizian sei aldiz uh, jadanik uh, izanan iz, joan den aldian uh, biziki gutiz huts egin nuen, baina uh, niretzat uh, eran nahi politika ez nahi zala interesatua, baina ez gehiago hautez gai izaiteko. Beste boz batzuetaz behar bada? Ez, eh, ez, ez, hafen, e, eh, jara, hogoita hamabi urte pasatu ditut e, nire kargo publikoekin, e, orai badut aski eta errezetaren mementoa etorria da, eta mm, behatu behar da ere, gure inguruan gauza berriak nahi dituztela e, jendek, eta beraz, e, orai gazteago batzueri da lanari lozea. Frantxo amaitia hortan utziko dugu gure solasaldia, zazpi autagaie, sozialisten primarioetan, Silvia Pinel, Emmanuel Valls, Vincent Peillon, zuk sustengatzen duzun Vincent Peillon, Arno Montebourg, Benoit Amon, François de Rugy eta Jean-Luc Benamiaz, milesker gure galderek jardetxirik Frantxo amaitia. Milesker zueri eta partikulazki informazioa pasada aziz, Dona Paulen, Maison de Service, Iixarrin, Maison Portuz, Doni Manegarazin, Cite Administrative, eta Baigorin, Maison ison Elisonde etor Boscatella Mirés que Hansomeitia Mirés que Suedi